četvrtkom. 11. rujna 1382. godine u Trnavi umro je Ludovik I. Anžuvinac, ugarsko-hrvatski kralj od 1342. i poljski kralj od 1370. godine. Na prijestolju Ludovik je naslijedio svog oca Karla Roberta, prvog Anžuvinca koji je okrujen krunom ugarsko-hrvatskog kralja. U 40 godina vladavine Ludovik je napravio puno. Na početku vladavine slomio je hrvatske plemiće, do Vladislave, udovice Vojvode Nelipčića, uzao je Knin od Čubića Bribirskih, uzao je Ostrovicu, a sjedište te nekad moćne obitelji preseli u Slavoniju Zrin. Kada je 1345. ubije njegov brat Andrija, kralj Napulskog kraljevstva, Ludovik je zaratio s Mletačkom republikom. Prvi je rat izgubio, ali drugi je dobio i 1358. mirom u Zadru prisilio je Veneciju da se odrekne svih prava i stečevina na istočnoj obali Jadrana. Godinu dana prije Split, Trogir, Šibenik i Zadar priznali su njegovu vlast. U novom ratu protiv Mletačke republike sa svojim je saveznicima, Dženovom i Padovom, ponovno prisilio Veneciju na mir, kojim je ona potvrdila sve odredbe mira u Zadru i još je pristala plaćati godišnji danak od 7000 dukata. Na vrhuncu svoje moći Ludovik I Anžuvinac ovladao je golemim područjem koje se protezalo od Baltika do Jadranskog mora. Zato je dobio nadimak veliki ali 11. rujna 1382. godine u 56. godini života Ludovik prvi Veliki je umro, a iza sebe nije ostavio muškog nasljednika. Zbog toga sljedećih 20 godina mira u njegovom kraljevstvu neće biti. Godine 1353. Ludovik se oženio za Elizabetu, kćerku bosanskog bana Stjepana II. Kotromanića. Iz tog braka par je imao samo kćeri, najstarije od njih, Marija, okrunjena je dan nakon što je Ludovik prvi pokopan. Činjenica da je Marija žena bila i takav problem u patrijarhalnoj kraljevini. U svrhu krunjanja ona je proglašena za sina pokojnog kralja. Pored Marije glavnu riječ u kraljevstvu imali su njezina majka, regentkinja Elizabeta, palatin Nikola Garaj i kardinal Demetrije. Takvo stanje nije se moglo dugo održati. Paul Engel u knjizi Kraljevstvo svetog Stjepana, povijest srednjovjekovne Mađarske 895. 1526. piše. Bilo je jasno od početka da ovo može biti samo privremeno rješenje. Dati ženi da vlada moralo se činiti apsurdnim u zemlji patrijarhalnih običaja i gdje je plemstvo bez obzira na političke simpatije očekivalo da ih u rat vodi sam kralj. Politička elita bila je ipak opasno podijeljena u tome kako pronaći konačno rješenje. Dok je dvor prihvatio Ludovikovu volju i prihvatio za kralja Marijinog mladoženju Žigmunda Luksemburškog, većini plemstva smetala je uopće ideja nasljedstva prema ženskoj liniji. U njihovim očima jedini zakoniti nasljednik bio je Karlo Drački, zadnji anžuvinac u muškoj liniji. Odgojen u Mađarskoj, Karlu ostalo mi nije bio stranac i nadalo se da će njegov dolazak na prijestolje dovesti do pada Garaja i drugih nepopularnih baruna. U takvim okolnostima izbijanje političke krize bilo je samo pitanje vremena. Godine 1383. u Hrvatskoj izbila pobuna protiv kraljica Marije Elizabete koju je vodio Ivan od Paližne, prior reda Ivanovaca. Dvor je do jeseni uspješno ugušio tu pobunu, a pobunjenici su se na čelu s Ivanom sklonili u Bosnu. Bio je to samo početak. Isprva su kraljice imale i sreće. Karlo je u svojoj kraljevini imao problema s Ludovikom, rođakom francuskog kralja Karla VI. Ludovik je također htio krunu naputskog kralja. Sreća ipak nije dugo trajala. Godine 1394. Ludovik je umro i Karlo se sada mogao posvetiti traženju ugarsko-hrvatske krune. Njegovi ključni saveznici u kraljevstvu bili su hrvatski plemići predvođeni braćom Horvat, Banom Ivanišem i zagrebačkim biskupom Pavlom. Oni su u tajnosti uredili da se Karlo u rujnu 1385. pojavi na istočnoj obali Jadrana. Nakon toga Karlo je u pratnji saveznika krenuo prema središtu kraljevstva i na staru godinu godinu okrunjen je za ugarsko-hrvatskog kralja. Kralj nije bio dugo, 39 dana nakon krunjenja, 7. veljače 1386. u Budimu njegovi protivnici, pristalice kraljica Elizabete i Marije, zadali su mu smrtonosne rane. Vjekoslav Klajić na svoj način u svojoj povijesti Hrvata ovako opisuje taj atentat. Pošto kraljica napomenu da će govoriti o državnim poslovima, otpusti on svoje talijanske dvorjanike, dok mu se tjelesni stražari raštrkaše po hodnicima. Na jednom uđu u dvoranu Nikola Gorjanski i prvi peharnik Blaž Forgač, da se tobože s kraljicom oproste. Razgovor se međutim i u njihovoj prisutnosti nastavio. Kad se u to Karlo licem okrenuo prema kraljici i odvratio od doba muškarca, namigne Gorjanski Forgaču, a taj izvuče svoju topuzinu ispod kabanice i udari Karla u glavu. Ubojica se na to mašući krvavim topuzom progura između pridošlih pripadnika kraljeve straže i pohitak četama Gorjanskog. Od udarca buzdovanom u glavu Karlo se nije oporavio i kraljevstvo je opet bilo bez muškog vladara. Pristalice Karla nisu ostale dužne urotnicima. U ljeto 1386. kod Gorjana u Slavoniji postavili su zasjedu kraljicama i njihovoj pratnji. U okršaju su ubijeni Blaž Forgač, palatin Nikola Gorjanski i moćni Nikola Garaj, a kraljice su odvedene u zatočeništvo u Novigrad utvrdu Ivana od Paližne. U svom tom metežu građanskog rata samo jedna osoba imala koristi. Bio je to muž Marin, Žigmund Luksemburški. Žigmund Luksemburški bio je sin Karla, cara Svetog Rimskog carstva, njemačkog, češkog i lombardijskog kralja jednog od najvažnijih vladara europskog razvijenog srednjeg vijeka. Ali Žigmund imao nesreću da je bio Karlov mlađi sin, njegovom starijem bratu Vaclavu, nakon očeve smrti pripala je prvo kruna Češkog, a onda i njemačkog kralja. Žigmund je krunu morao negdje drugdje potražiti. Prigodu je našao u ženitbi s Marijom, s najstarijom kćerkom Ludovika I. S njom se konačno oženio 1385. ali ugarski i hrvatski plemići nisu mu olakšali put prema kruni. Paul Engel piše. S padom Elizabete i Garaja, sudbina Anžuminske monarhije bila je zapečaćena. Prvi put od početka 14. stoljeća kraljevstvo je ostalo bez zakonitog vladara i vlast su preuzeli baruni. Oni su stvorili savez koji su nazvali Liga i novi je žig izrezbaren na kojemu je bio natpis Regnikolarni žig. Očito im nisu bile strane parlamentarne ideje ali prema samoj njihovoj interpretaciji Liga je bila tijelo koje je trebalo predstavljati kraljevstvo i djelovati u njegovo ime. Baruni nisu namjeravali dijeliti svoju moć s pokrajinskim plemstvom. U političkoj sferi prvo su pokušali pronaći mirni sporazum. U kolovozu 1386. sazvali su skupštinu u Stolnom Biogradu. Tamo, dok su zadržali prava zatočenih kraljica, ponudili su uvjete svojim suparnicima. U ime Marije oni su im obećali opće pomilovanje u zamjenu za njihovu podložnost i ponudili su vođama službe prikladne njihovom statusu i činu. Braća Horvat nisu na to pristala. U siječnju 1387. zadavili su Elizabetu u zatvoru. Prema jednom kasnijem izvještaju to je učinjeno na očigled njezine kćeri. Tko je točno bio u toj ligi ne zna se pouzdano. Paul Engel donosi rekonstrukciju tog tijela u kojemu je navodno bilo nekoliko prelata i nekih 20 baruna koji su predstavljali 12 velikih magnetskih obitelji. Vođe lige bili su Ivan Kanižaj, biskup Egera, Palatin Lackri, kao i kraljevski sudac Emerik Bubek. Žigmund nije imao izbora i morao je pristati na vlast lige, koja ga je u vrijeme Marijinog zatočeništva imenovala za regenta i dala mu titulu vođe i kapetana. Za kralja je Žigmund okrunjen 31. ožujka 1387. u Stolnom Biogradu. Ta pobjeda baš i nije bila sjajna. Ono što je najviše bacalo sjenu na to krunjenje bila je činjenica da je Liga odabrala Žigmunda za kralja. On je izabran. Kruna mu nije pripala po nasljednom pravu. Drugo, Liga je bila moćna. Ali sve to nije odvratilo Žigmunda od namjere da bude kralj sa svim pravima i moćima. On nije namjeravao dijeliti vlast s barunima. Već 1392. moćni Lackvi izgubio je položaj Palatina. To je pokazalo da Žigmund želi ići do kraja. Naime, položaj Palatina je bio obično doživotan. Žigmund je odmah nakon krunjenja krenuo u obračun s pobunjenicima. Konačan obračun dogodit će se 1394. kod bosanskog grada Dobora. Tamo je konačno Žigmund slomio vođe otpora. Kako se s njima obračunao, opisuje Vjekoslav Klajić u povijesti Hrvata. Slavodobitno vraćaše se sada Sigismund u Ugarsku, vodeći sa sobom braću Horvate i mnogo drugih sužnjeva da im se strašno osveti. Ne mogavši dočekati ni grada Budima, nego dade Ivana Horvata skončati još usput u gradu Pečuhu. Po zahtjevu svoje supruge Marije osudi ga na groznu smrt. Najprije ga privezaše konju za rep, te ga dadoše povlačiti po ulicama grada Pečuha. Poslije ga u usijanim kliještima, a napokon mu tijelo rasjekoše na četvero, te pribiše ta četiri komada na gradska vrata, da tako zastraše svijet. Pobjeda Žigmundova kod Dobora 1394. omogućila i da sin Nikole Garaje u Žigmundovo ime slomi otpor u Hrvatskoj. Činilo se da je Žigmund konačno primirio kraljevstvo i da više u njemu nema protivnika. Naravno, tako to nije bilo. Preživjeli iz Dobora sklonili su se dublje u Bosnu, a i u kraljevstvu je ostalo dovoljno živih plemića koji su u Žigmundu vidjeli nasilnog stranca. A i sam Žigmund daće plemićima prigodu za pokušaj osvete, govori dr. Gordan Ravančić iz Hrvatskog instituta za povijest. U tom trenutku tamo je na vlasti jedan od, ne jedan od, nego zasigurno najmoćniji bosanski vladar, dakle Stjepan Tvrtko prvi, koji će iskoristiti opet tu situaciju nesigurnosti i potrebe dijela hrvatskog plenstva da traži zaštitu izvan svog matičnog krajstva, te će onda do 90. godina 14. stoljeća proširiti svoje kraljevstvo na prostore Hrvatskog kraljestva, što naravno Žigmundu neće biti drago. Sreća Žigmundova je bila u tome što nakon smrti samoga Stjepana Tvrtka, sljedeći vladari koji će ga naslijediti, pogledajte njegov brat Dabiša, neće biti toliko umišni niti vojno, a niti diplomatski, te će Žigmund uspjeti nametnuti sebe kao neka vrsta suverena bosanskom kraljestvu. Naravno, sad treba imati na umu i širi politički kontekst, a to je kontekst dolaska Osmanlija na europski kontinent i izravne prijetnje južnim ugarskim granicama, poglavito nakon 1393. kada pada Bugarska i u tom spletu okolnosti eh, Žigmund će dakle se ponovo naći u situaciji da će morati svoje vojnu snagu i svoje diplomatske e, vještine usmjeriti na neke druga područja osim samog Hrvatsko-Ugorskog kraljestva, te će onda se dovesti u situaciju da će se poglavito nakon Marijine smrti naći u poziciji da ponovo mora primirivati situaciju i sukobljavati se sa bosanskim vladarom, to je sa tamo skrivenim hrvatskim plemstvom. Žigmund u trenutku kada se sve to događa na prostorima Hrvatskog, Ugarskog, a onda i Bosanskog kraljestva, je u situaciji da on mora sebe cjelokupnom plenstvu dokazati kao jak i snažan vladar. Ima objektivan problem da mu je umrla 1395. godine žena putem koje je ostvarivo svoja kraljevska prava. Imao je dogovor dakle iz 1394. sa tadašnjim bosanskim kraljem Stjepanom Dabišom da će Bosansko kraljevstvo prestati pružati utočište hrvatskim pobunjenicima iako bosanski kralj nije uspjevao dakle istjerati te pobunjenike, dogodit će se činjenica da je 1394. u sedmom mjesecu se Žigmund obrušio na tamo sakupljene hrvatske pobunike hrvatskog plemstva kod grada Dobora gdje će doći do velikog pokolja. I time će se činiti da je stvar dakle, smirena, da je pobuna smirena, da se on dokazao kao čvrst vladar. Međutim, godinu dana nakon toga umire mu žena i otvara se ponovo Pandorina kutija, dio dakle plemstva ponovo traži revalorizaciju njegove vlasti kao takve. Početci Osmanskog carstva mogu se smjestiti u početak 13. stoljeća kada su se Osmanlije, koje su prema predaji vukle podrijetlo od ogurskog plemena Kaj pod vodstvom prvo Sulejmana, a onda i grula učvrstili u istočnoj Anatoliji. Ertugrulov sin Osman bio je vođa koji je počeo oblikovati Osmansku državu. Po njemu će carstvo dobiti ime. U njegovo vrijeme on je vladao Osmanskom državom od oko 1301. do 1326. osmanije su počele teritorijalno širenje na područje Bizanskog carstva. Pod Osmanovim sinom Orhanom Osmanska država preobrazila se u nasljednu monarhiju i zauzela je važne bizanske gradove u Anatoliji. Bursu, koja je postala prijestolnica Osmanske države, ni komediju, a 1345. osvojili su Emirat Karesi, kojima su Osmanlije dobile pristup Egejskom moru. Ključni razlog tako munjevitog pohoda ovako opisuje Hinan Inalđik u knjizi Osmansko carstvo, klasično doba 1300. 1600. Gaza, sveti rat, bila je kao ideal značajan činilac u osnivanju i razvoju Osmanske države. Društvo u tim pograničnim kneževinama se obrazilo se posebnom kulturnom obrazcu i bilo prožeto idealom neprestanog svetog rata i nesustalog širenja darul islama, islamskih kraljevina, sve dok se ne obuhvati cijeli svijet. Gaza je značila vjersku dužnost i ona je svoje vjernike nadahnjivala na svakojake pothvate i žrtve. Svrha svetog rata nije bila da uništava, već da počinjava nevjernički svijet, Darul Harb. Islam je kršćanima i židovima garantirao život i imovinu pod uvjetom da budu pokorni i da plaćaju danak. Budući da je njihovo društvo bilo pograničnog tipa i da su se slobodno miješali s kršćanima, Osmanlije su te principe islama primjenjivali najvećom širokogrudnošću i trpeljivošću. U prvim godinama svoga carstva oni su vodili takvu politiku da su, prije nego što bi se latili oružja, najprije pokušavali osigurati dobrovoljno počinjavanje kršćana i steći njihovo povjerenje. Zaštitnička administracija islamske države s takvim vjerskim zakonima koji su jamčili trpeljivost, uspješno je ostvarivala zastrašujuće prodore svojih gazija. Osmansko zauzimanje Anatolije, ključnog rezervoara ljudstva i sirovina za Bizansko carstvo, slabilo je carstvo čija je prijestolnica bila u Konstantinopolu, Carigradu, gradu Careva. Bizant je pored tog gubljenja ljudi i sirovina bio u stanju stalnog građanskog rata i sukoba sa susjednim državama, prije svega srpskom državom. To stanje iskoristile su Osmanlije. Osmanske trupe bile su korisne za Bizansko carstvo i car Ivan VI Kantakuzen uspio je pobijediti svoje neprijatelje. Cijena pobjede bila je velika. Georgije Ostrogorski u knjizi Povijest Bizanta piše. Međutim, trijumf kuće Katakuzena nije dugo trajao. Opozicija je sve više dolazila do izražaja. Već je ishod rata između Ivana Paleologa i Matije Kantakuzena bio jasan dokaz snažnoga nezadovoljstva unutar carstva. Zahvaljujući Turcima, Ivan Kantakuzen još jednom nadvladao svoje neprijatelje, ali Turska je podrška bila dvosjekli mač. Razdoblje spontanih pljačkaških pohoda Turaka bližilo se kraju, a otpočela je epoha trajnog naseljavanja Osmanlija na europskom tlu. Već su se 1352. godine utaborili u utvrdi Cimpe kod Galipolja, a u ožujku 1354. Orhanov je sin Sulejman sam zauzeo Galipolje nakon užasnog potresa koji je protirao Bizantince s toga područja. Kantakuzen je uzalud apelirao na Orhanovo prijateljstvo i nudio mu, unatoč državnoj bijedi, visoke svote da napusti osvojeni grad. Osmanlije nisu ni pomišljali na to da vrate utvrdu, koja je za njih bila izvanredna baza za danje osvajačke pohode u Trakiji. U Carigradu je stanovništvo bilo obuzeto paničnim strahom, budući da se vjerovalo kako gradu prijeti neposredna turska opasnost. Savez sa Osmanlijama skupo je koštao Jona VI. Kanta Kuzena. Njegovi protivnici uspjeli su te 1354. prodirti u Carigrad i prisiliti ga da se povuče u samostan. Pet godina nakon zauzimanja Cimpa, osmanske trupe prvi su put došle pod zidine Carigrada. Orhanov nasljednik Murat I 1361. osvojio je Hadrianapolis, današnje Edirne ili Drinopolje na ušću rijeke Tunđe u rijeku Maricu i tamo iz Burse preselio prijestolnicu. Činjenicu da je sultan prijestolnicu mlade države preselio na europski kontinent značila je puno. Godine 1371. vojska srpskih plemića pod vodstvom braće Mrnjavčevića poražena je na rijeci Malici i tako su se stekli uvjeti za osvajanje Makedonije i Bugarske. Carigrad je tako bio opkoljen sa svih strana Osmanskim carstvom, koje se nastavilo širiti na Balkanski poluotok. Istovremeno događa se činjenica da nakon pada Bugarske, osmanske snage sve jače i jače nadiru na južne ugarske granice. Žigmundu je potrebno, dakle, s jedne strane osigurati si bokove, kako bi, dakle, vanjske granice, kako bi mogao mirno unutar kraljestva riješiti problem koji mu se ponovo nakon smrti njegove žene Marije e, pojavio. Shodno tome, on je već konkretno 1394. nakon što je dogovorio dakle, u Đakovu sa Stjepanom Dabišom, odaslao budući da su na, na dvor ugarskog vladara i na dvoru drugih europskih vladara dolazili pozivi u pomoć Bizanta, dolazili su pozivi u pomoć odbjeglog bugarskog cara Šišmana. Dakle, odlučio je pozvati ostatak, dakle sam on kao vladar, pozvati europske vladare, engleske vladare, francuske vladare, pozvati u pomoć da se organizira velika križarska vojna s kojom bi se napokon izbacilo Turke, dakle Osmanlije sa europskog kontinenta. Ta ideja je bila bliska Žigmundu zato što je on još, još 1392. sudjelovao u nekim borbama dakle na južnim ugarskim granicama koje su se pokazale razmjerno uspješne. Međutim, situacija je bila ta da se u Francuskom kraljevstvu su se dogodile smjena vladara, u Engleskoj također nije bila, iako je u tom trenutku stogodišnji rat miruje, nije potpuno stabilna situacija, ali će se do 1396. okupiti značajna vojska na prostoru, dakle križarska vojska na prostoru prostorima Ugarsko-Hrvatskog kraljevstva. Ono što je, dakle, Žigmund želio, želio je sebe pokazati kao vrstnog vojskovođu, osigurati si granice kraljestva, a istovremeno to bi mu bilo dobra odskočna daska za ono što je njega interesiralo, a to je dakle postati nešto više od ugorskog hrvatskog kralja, a to je postati car Svetog Rimskog carstva Njemačke narodnosti, što će on i na kraju i uspjeti. Međutim, ta cijela vojna 1396. nije se pokazala toliko uspješnom. Riječ banderi dolazi od latinske riječi banderium koja znači barjak zastava. Banderi je vojni odred u Ugarsko-Hrvatskom kraljevstvu. Kada su početkom 14. stoljeća Anžuvinci došli na Ugarsko-Hrvatsko prijestolje, oni su počeli reforme banderijalnog sustava, čiji se počeci mogu trasirati u zadnja desetljeća vladavine Arpadovića. Karlo Robert i Ludovik Veliki sustav banderija unaprijedili su sustavom počasti ili honores. Jednostavno rečeno, sustav je počivao na barunima, koji su na upravljanje dobili zemlju s pripadajućim kraljevskim dvorcima. Prihode s te zemlje mogli su ti baruni prikupljati sve dok su obnašali počasti koje su im dodjeljene. Baruni nisu bili jedini koji su mogli dobiti na upravljanje zemlju i dvorce. Manje dijelove zemlje i dvorce mogli su dobiti niži plemići ili slobodnjaci. Vladar kralj bio je u kontaktu samo sa barunom, nižim plemićem ili slobodnjakom. Tamaš Palosalfi u knjizi Od Nikopolja do Mohača povijest osmansko-mađarskog ratovanja piše. Kada je dana zapovjed za mobilizaciju, kralj je poslao naredbu uživatelju počasti koji je bio najbliži odredištu planiranog pohoda. Naoružana sila bila je relativno brojna, ali njezine sposobnosti bile su neujednačene. Uglavnom se sastojala od plemića koji su živjeli u grofovijama koje su pripadale počastima, ali su se također i sastojala od poljoprivrednika zakupnika vladinih imanja koji su služili kao pješaci. Očita obveza plemstva da bez plaće prati vladara na pohodu bila je u suprotnosti s temeljnim plemičkim povlasticama i ona je bila jasni pokazatelj snage autoriteta anžuvinaca. Nadaleko najvrijedniji dio takvih vojski bio je sačinjen od same pratnje nositelja počasti. Usprkos njihovom broju, unovačeni plemići i seljaci i zakupci vjerojatno su postavljani na bojno polje samo u pohodima protiv balkanskih vladara ili drugih neprijatelja koji su imali ograničena novčana i vojna sredstva. Siromašna oprema i nedostatak iskustva isključivali su njihovu upotrebu protiv zapadnih viteških vojski. Karlo Roberta, posebno Ludovik Veliki, često su ratovali. Za Ludovika Palo Salfi piše da njegova vojska u pohode odlazila skoro svake godine, a često ju je vodio sam kralj. Kada je išla u pohod protiv pobunjenih plemića ili vladara okolnih zemalja, posebno na Balkanu, na istoku Europe, bila je dovoljna i vojska prikupljena na gore navedeni način. Ako je ratovanje bilo ozbiljnije, i vojska se morala prikupljati na drugi način. Tamaš Palo Salfi piše. Ratove na zapadu Ludovik je vodio s vojskama posve drugačije naravi. One su se sastojale od satnija teških oklopnika kojima su zapovjedali vitezovi koji su služili kraljevskom dvoru. Tada se pojavila i takozvana dispozicijo, institucija koja će se primjenjivati s različitom učestalošću sve do kraja srednjega vijeka. Pod pojmom dispozicijo, vitezovima dvora je za opremu određenog broja vojnika bila dana svota novca iz riznice. Kao i drugdje u zapadnoj Europi toga vremena, Jedinica novačenja bilo je koplje ili lancea, koja se sastojala od jednog teškog oklopnika i određenog broja, obično dva ili tri, lako naoružana konjanika, u biti se na konjima. Baronijalne pratnje imale su sličan sastav. Tu je bilo podrijetlo kasnijih banderija. U teoriji, određenim brojem vojnika, tako podignute vojske u pravilu su se nadopunjavale zapadnim, uglavnom njemačkim italijanskim talijanskim plaćeničkim četama. Pored tako opremljenih trupa ugarskim vojskama bili su prisutni laki konjenici, kumani ili transilvanci, ponekad i konjenici iz Balkana. Kada je trebalo opsadnih sprava, njih su gradili strani stručnjaci. Tek će Žigmund u Ugarskoj pokrenuti gradnju opsadnih sprava i topova. Tako okupljena vojska ratovala je za ugarsko-hrvatskog kralja po zapadnoj Europi i takva je vojska otišla u pohod na osmansku vojsku kod Nikopolja. problem je bio u tome što je, iako je Žigmund bio vrhovni zapovjednik, postojalo je tu dosta drugih vrlo značajnih vojskovođa, poglavito francuskih vitezova, koji su također imali određeno iskustvo već prije toga u ratovanju sa Osmanlijama, poglavito pod Žigmundom, međutim, na neki način željeli su imati prvenstvo. S druge strane, jedan dio vojske nije imao dakle iskustvo izravnog ratovanja sa Osmanlijama, taktike koje su predlagali nisu baš bile uspješne. Činjenica da kada oni prodiru dakle dolinom Dunava prema Crnome moru, ulaze u dakle u teritorij koji su Osmanlije prije dve, tri godine osvojili, oni imaju na početku prilične uspjehe. Vrlo brzo u sedmom mjesecu zauzimaju Vidim, nakon toga još poneke točke unutar bugarskog teritorija i čitava vojska se na kraju skuplja podno utvrde Nikopolje i na neki način mijenja plan tadašnjeg sultana Bajazida koji je pokušavao u tom trenutku osvojiti Carigrad. To se u tom trenutku činilo čak sa strane križarske strane super stvar. Na taj način su otklonili opasnost od Konstantinopola, što je i bio jedan od ciljeva kao takvi. Međutim, katastrofalni dogovor, dakle, pred samu bitku u 9. mjesecu 1396. rezultirat će činjenicom da je križarska vojska Ametice potučena, a sami glavni akteri te bitke koji nisu poginuli morali su bježati prije same bitke, budući da su francuski vitezovi silno željeli biti ti koji će pokrenuti cijelu priču, Žigmund to nije dozvoljavao, imao je jednu razmjerno inteligentniju taktiku, ali to se nikako nije moglo dokazati. Bijesni francuski vitezovi pobili su dio zarobljenika, ako ne i sve, iz prethodnih dakle, osvajanja, poglavito ispod vidima, što je naravno izazvalo bijes suprotne strane. Francuski vitezovi kad su krenuli e, na osmansku laku konjicu, osmanska laka konjica ih je lako povukla duboko u prostor gdje su i dočekali zakučeni rovovi i francuska konjica je nakon toga jednostavno pala svi kasniji pokušaji ugarskih, njemačkih trupa koje su bile, pa i hrvatskih trupa koje su bile vođene od strane Stjepana Lackovića, pokazali su se bezuspješni. Oni koji su, dakle, išli u zadnji u taj dakle nekakav juriš, shvatili su bezuspješnost cijele priče jer su Osmanlije samo ih okružile i počeli ih ubijati na samom bojnom polju. Ideja o križarskom pohodu protiv Osmanija rodila se početkom 90. godina 14. stoljeća. Pobjede sultana Murata i Bajazita doveli su osmansku vojsku na južnu obalu Dunava. Jugarsko-hrvatski kralj Žigmund Luksemburški tražio je pomoć. Sve je to na engleskom i francuskom dvoru, a onda i u dvorovima drugih zapadnih zemalja probudilo želju za križarskim pohodom. Važni su bili i veterani, propagandisti, poput nekadašnjeg ciparskog kancelara Filipa de Mezijera, koji se tada nastanio u Parizu. U križarski pohod ugrađivale su se svakojake nade. Uspješan pohod protiv Osmanlija neće samo odbaciti nevjernike od Dunava, on će između Engleske i Francuske koje su vodile rat koji će u povijest ući kao stogodišnji donijeti dugogodišnji mir. Zalječit će raskol u zapadnoj crkvi, a to će biti prvi korak u ponovnom pohodu na svetu zemlju. Godine 1394. veći niz francuskih plemića poput Vojvode Filipa, Vojvode Luja od Orleana, mlađeg brata francuskog kralja Karla VI, te Johna Gonta odlučio da će sljedeće godine povesti vojske u Ugarsku. Pape, tada je na zapadu bilo dvoje papa, u Rimu Bonifacije IX, u Avignonu Benedikt XIII, objavile su bule kojima su pozvale na križarski pohod. U planu je sve izgledalo sjajno na polju kod Nikopolja 25. rujna 1396. sve je bilo drugačije. Posljedice poraza križara kod Nikopolja ovako opisuje Christopher Tierman u knjizi Boži rat, nova povijest križarskih pohoda. Katastrofalni Nikopoljski pohod opisali su melodramatično kao konačni neuspjeh. Više nije bilo križarskih ratova. Drugi su priznali da je poraz bio i presudan i težak. Po tomu što je potvrdio vojnu snagu Osmanlija i privrženost njihovih balkanskih zavisnika, iznio je na vidjelo neučinkovitost zapadnjačkog oružja, tradicionalnih križarskih strategija i slabu vlast koju je Žigmund imao nad svojim saveznicima. Konstantinopol i središnju Europu spasili su tek Timurova provala u zapadnu Aziju 1400. godine i poraz koji je nanio Bajazidu 1402. godine kod Ankare. U kršćanskoj Europi su Nikopolju pripisali to što je Žigmund odustao od agresije protiv Osmanlija u korist svojih njemačkih i čeških interesa i što se raspalo englesko-francusko jedinstvo. Jedna od posljedica Nikopolja bila je nestanak Žigmunda Luksemburškog. Za dio preživjelih iz bitke kao i za one koji su ostali kod kuće, taj nestanak bio je prigoda koja se nije mogla propustiti. Žigmund je jedva uspio živu glavu izvući jer je htio dakle dokazati se kao i dio francuskih vitezova kao vrstan vojskovođe, međutim Herman Celski je uočio da je situacija bezizlazna i gotovo ga ono izvukao iz samog središta bitke, povukao je nam letačke lađe koje su čekale u principu na Dunavu i onda su krenuli prema Crnome moru. To, nažalost, većina onih koji su pobjegli na drugu stranu, dakle putem kopna, nisu vidjeli. I činilo se u osnovi da vijesti prve koje su dolazile da je križarska vojska totalno potučena, da je to ono potpuni poraz križarske vojske i da Osmanlije zasigurno više niko ne može izbaciti sa europskog kontinenta. A sam Stjepan Lacković koji je dakle sudjelovao u tome boju, vratio se na područje Hrvatskog krajstva i donio vijesti budući da se uistinu činilo da je Žigmund bio u središtu bitke i nikoga nije vidio da se povukao nazad, da je kralj poginuo i tek u principu na kraju 1396 postalo je jasno da je Žigmund sa Hermanom Celskim još nekim plemićima putem Crnog mora doplovio do Carigrada, da bi nakon toga opet s mletačkim lađama ušao u Jadransko more, Božić dočekao u Dubrovniku, ali te vijesti u principu nisu, dakle, iako su se širile europskim kontinentom, nisu dolazile do pobunjenika, do dakle, ljudi koji su u prostoru Hrvatskog kraljestva pokušavali riješiti pitanje što sada činiti kada nema više legitimnog kralja. Dio tih dakle, ljudi u tom trenutku predvođeni sa Stjepanom Lackovićem Čakovečkim, odlučio se da ponovo izvučku priču sa potrebom krunidbe Vladislava Napojskog. Iako ta priča još od trenutka ubojstva njegova oca nikad nije zamrla, dobri uspjesi, vojni uspjesi i e, umješno dakle politika Žigmunda dovela je tijekom dakle početka prve polovice 90. godine 14. stoljeća tu priču u jedan drugi plan. Žigmund kada početkom 1397. odlazi iz Dubrovnika i dolazi 12.1. u Zadar, on će već tamo postati svjesan da je priča sa Ladislavom ponovo došla u centar pažnje hrvatskog plemstva i da bi osigurao dakle vlastitu vlast, on saziva sabor u Križevcima i vrlo brzo, dakle drugog već se pojavljuje tamo. Križevci se prvi puta spominju 1193. godine u jednoj ispravi ugarsko-hrvatskog kralja Bele III. Križevci su se pojavili kao mjesto jer su se nalazili na takozvanoj velikoj cesti kralja Kolomana koja je spajala Slavoniju i Jadransku obalu i kojom su se u srednjem vijeku kretali kako vojnici tako i trgovci na putu od unutrašnjosti do obale. Godine 1209. pojavljuje se oznaka krizienzis locus, pojam je neodređen i vjerojatno znači manju naseobinu podložnu županijskoj utvrdi. Kastrum utvrda javlja se u dokumentima 1223. godine. Godine 1252. dio Križevaca, Gornji grad, dobio od Ugarsko-Hrvatskog kralja Bela IV. status slobodnog kraljevskog grada. Za danji razvoj Križevaca najzaslužniji bio Žigmund Luksemburški. On se znao odužiti gradu u kojem se obračunao s buntovnim plemićima. On će 1405. Križevcima podijeliti niz povlastica – Neven Budak u članku Križevci u srednjem vijeku, objavljenom u historijskom zborniku 1992. godine, piše. Osnovni poticaj tome bila je činjenica da je grad nezaštićen zidinama bio izložen opasnostima, pa je u proteklim teškim vremenima u kojima su ustanici ugrožavali sigurnost kraljevstva i sam stradao. Uz toj starih ugarskih hronika saznao da su u provalama barbarskih naroda, kakvi su nekoć bili Tatari, a sada su Turci, stradavali najviše nezaštićeni gradovi, te je odlučio građanima podijeliti pravo da svoje naselje opašu u zidinama, u opsegu što će ga sami odrediti. Ujedno, prema vlastitim željama, zid su mogli učvrstiti kulama i tornjevima. Žigmund je bio darežljiv prema Križevcima. Kako to piše Neven Budak, Križevci su dobili povlastice kakve uživao i Budim, prijestolnica kraljevstva. Dva puta godišnje, na Novu godinu Jurjevo, građani Križevaca morali su plaćati kralju 20 forinti u zlatu. Na Novu godinu morali su davati šest zlatnih forinti i meštru kraljevih vratara, a meštru konjušara kada u kraljevoj pratnji bude svraćao u grad, morali su svi obrtnici dati po jedan svoj proizvod. Na primjer, uzdar morao je dati uzdu, krznar je morao dati krzno. Kada kralj i kraljica navrate u Križevce i Gornji i Donji grad morali su dati ručak i večeru. Žigmund je imao i kakvog razloga nagraditi Križevce. Oni ne samo da su bili na strateškom položaju na velikoj vojnoj cesti kralja Kolomana, oni su bili i mjesto na kojem se kralj obračunao s ljudima koji su mu htjeli uzeti krunu. Nažalost, nemamo sačuvane, kao što i nemamo sačuvane za većinu zasjedanja Hrvatskog ili Slavonskog sabora, nemamo sačuvane točne zapisnike što se tamo raspravljalo, pa tako nemamo ni za Križevački sabor. Ono što je bilo za povjerovati jest dakle na temelju zaključaka koje je navodno, i to sad isposredno saznajemo za tu informaciju, dakle Baltazar Adam Krčilić u svojim dakle, anoma piše da je u rukama imao zaključke tog sabora. Pa onda temeljem toga mi zaključujemo da osim tog nesretnog događaja koji se godio, povod tome nije bilo samo to, ali očigledno iz nekog razloga se izrodilo u bitku. Očigledno je vladar htio podijeliti ponovno povlastice pojedinim velikašima, pojedinim gradovima i na taj način restituirati vlastitu krunu i vlastitu vlast u tom dijelu kraljestva, pokazati da se dakle priča sa Ladislavom Napoljskim ne treba dakle uopće odvijati i da je to je nerelevantno. Međutim, mogući dakle scenarij je mogao biti taj da kako je bio na sabor pozvan i u tom trenutku nije ban, dakle Stjepan Lacković, bio pozvan i on, a svjesan da je dakle Lacković jedan od promotora ponovnog uzdizanja Ladislava Napojskog, svjesan da bi mogla mu glava završiti u torbi, on je tražio salon konduktum. Dakle, u principu slobodan prolaz, to je sigurnost da njegov dolazak na saboru neće završiti njegovom smrću, što je dobio. I lako je moguće da Žimund je to uistinu htio ispoštovati. Međutim, očigodno tijekom saborskog raspravljanja stvari su promijenile tijek. Zašto? To je upitno. Starija historiografija je tvrdila da je u principu time što je dao salon konduktum eh, Žigmund, dakle na neki način i obećao da sam neće doći naoružan, pa je shodno tome, dakle, vjerujući Stjepan Lacković i svi ovi koji su bili u pobudnjenoj strani, poput Stjepana od Šimontornje, su došli nenaoruženi i ostavili su vojsku izvan Križevaca, e, Žigmundovi, dakle, osobna straža došla je naoružana na to. Da li je to bio, dakle, skriveni Žigmundov plan ili što drugo, sad teško je govoriti. Starija historiografija smatra da, je, da se radilo istinu o planiranom ubojstvu gdje je dakle trebalo samo navući na neki način te pobunjenike da dođu. U Hrvatskoj enciklopediji o Krvavom saboru piše da je u Križevcima održan čuveni sabor koji je ugarski kroničar Ivan Turoc ili Turčanski nazvao Krvavim saborom, a na kojem je kralj Žigmund Luksemburški dao smaknuti svoje protivnike. U knjizi Hrvatska povijest srednjeg vijeka Neman Budak je ovako opisao taj sabor. Kada se Sigismund vratio, sazvao je 1397. u Križevcima sabor na kojeg je pozvao Lackovića s obećanjem da mu se ništa neće dogoditi. Ali ga je onda ipak dao pogubiti, zajedno s jednim pratiocem. Taj događaj tek u novije vrijeme je upamćen kao krvavi sabor Križevački. Ovo pak nije dovelo do smirivanja prilika, nego baš obratno. Starija historiografija bila je pak puno živahnija u opisu događaja koji se dogodio 1397. godine u Križevcima. Ferdo Šišić u studiji Hrvoje Vukčić Hrvatinić i njegovo doba, objavljeno je 1902. godine, ovako opisuje događaje na tom krvavom saboru. Kazivali smo da je u Križevce sazvao sabor, nesumnjivo zato da se Lukavac tobože na miran način pogodi sa svojim protivnicima. Ta njemu nije bila nepoznata politička nestalnost Lackovića, pa se tako i mogao nadati da će mu se i opet pokloniti. Lacković je poznavajući Žigmunda kao okrutna i nestalna čovjeka, zatraže garancije od njega da im se na saboru neće ništa zla dogoditi, znajući dobro da je kralj na nju prvom redu pozvao veći broj svojih privrženika. Lackovići odista dobiše salvum konduktum i dođu u Križevce, gdje se dana 27. veljače sastao sabor. Tada nasta ubrzo živo prepiranje i svađanje. Stjepan Lacković za cijelo je razlagao zašto se buni, a mogao je istaknuti kako se gazi i zakon i ustav, pogotovo autonomna hrvatska sudbenost. Po svojoj prilici, po dogovoru, no svakako poradi vanredno uzbuđenih strasti, pretvori se sabor u bojište. Žimundovci u ogromnoj većini pograbiše oružje, te sasjekoše unatoč onog salva kondukta Stjepana Lackovića i nešto njegovih drugova, pa ih onda mrtve pobacaše kroz prozor na ulicu, valjda u znak da im je prosto izdajstvo uspjelo. Međutim, opet s druge strane činjenica da je na kraju tog sabora, dakle Krčević tvrdi da su dakle podijeljene određene povlastice, govori o tome da možda i nije bila uistinu namjera ubiti te ljude. Ono što bi mogao biti scenarij je da se tijekom pravdanja Lacković možda pozvao na činjenicu lošeg vođenja kralja eh, na, eh, na Nikopojskoj, u Nikopojskoj bici, što je naravno Žigmundu koji je bio poznato temperamentna osoba, eh, znali su ga nazivati badavađijom i ispičuturom, moguće da ga je izazvalo da je dakle poteglo se oružje. No, ima još jedna stvar koju je još Vjekoslav Klajić natuknuo, pa je to ponovio i Ferdo Šišić u nekim svojim studijama, ali to je opet modernija historiografija odbacivala, to je činjenica da 1392. Postoji, dakle, i pisama između Ladislava Napuskog i Osmanske porte. O tome ponajviše se saznaje iz kasnijih nekih isprava Žigmundovih kada Žigmund razdjeljuje imovinu Lackovića i Šimun i još ovi drugi pobunjenika kao što je bio Stjepan od Prodavića. Pa se onda spominje o tome da su oni izdali, dakle dogovarali neku pobunu sa Osmanskom portom. No, e, relativno nedavno u talijanski kronikama jedan kolega iz Bosne i Hercegovine, Emir Filipović, pronašao je u principu prepričanu tu priču koja se može pronaći, dakle, njeni tragovi u Žigmundovim ispravama, a naime radi se o tome da je 1392. očigledno Ladislav Napulski ili neko u njegovo ime, moguće, ha, teško je reći tko, sudjelovao u pregovorima o mogućnosti dakle sklapanja braka između Ladislava Napoljskog i osmanske princeze, dakle čeri Bajazidove. Time bi se otvorila Pandorina kutija. Takvim brakom osmanski sultan bi dobio pravo nasljedstva ugarsko-hrvatske krune. I ta burna reakcija, dakle ubojstvo Stjepana Lackovića i još šest, sedam njegovih drugova, moguće da je izazvana tom činjenicom, jer ponovnom uvođenjem dakle priče sa Ladislavom Napuljskim se otvorila mogućnost da se ponovo osmanski vladar dobije legitimno pravo nasljedstva ugarsko-hrvatske krune, čime dakle Žigmund bi izgubio svoje tlo pod nogama. Jer trebamo imati na umu da je njemu umrla žena 1395. On se isključivo brakom veže na to, još nema dobro uspostavljenu situaciju, pa bi moguće dakle činjenica da je Stjepan Lacković izvukao iz naftalina, da kažem tako, Ladislava Napusko, koji pak ima priču sa osmanskim sultanom, čime se u potpunosti derogira Žigmundova ikakva šansa da se, da se vrati dakle kao legitimni ugarsko-hrvatski kralj mogla biti razlogom tako burne i krvave reakcije i dakle i rezultata tog sabora u you. Sam nered u Ugarsko-Hrvatskom kraljevstvu započeo je 11. rujna 1382. godine kada je u Trnavi umro kralj Ludovik I. Veliki. On je pokopan 16. rujna, dan kasnije, kako nije imao muškog nasljednika, okrunjena je njegova kćer Marija. Pravu vlast u kraljevstvu imali su njezina majka Elizabeta, Nikola Garaj i kardinal Demetrije. Protiv Marije pobuna je počela već 1383. Brzo je Ugarsko-Hrvatskom kraljevstvu došlo do općeg rata. Pobunjenici su za svog kandidata za prijestolje odabrali Karla Dračkog, jedinog živog muškog nasljednika Ludovika Velikog. Marijin zaručnik Žigmund Luksemburški nije namjeravao propustiti svoju prigodu za stjecanje krune. On je krunu mogao dobiti tek korištenjem činjenice da ga je Ludovik Veliki odabrao za zaručnika maloljetne Marije. Godine 1386. pristalice kraljice Marije organizirale su ubojstvo Karla Dračkog u Budimu, 39 dana nakon što je ovaj okrunjen za ugarsko-hrvatskog kralja. Uslijedile su godine građanskog rata, koji je Žigmund pokušao zaustaviti obračunom s protivnicima u Križevcima, na onome što će dobiti ime Krvavi sabor, govori dr. Gordan Ravančić s Hrvatskog instituta za povijest. dio historiografije tu govori o ono sjeći cijelog plensta. Naravno da se o tome nije radilo, o čemu jasno govore i ti kako i prepričava Krčelić e, zaključci sabora gdje se dodijela su se neka prava određenim plemićima i određenim gradovima. Ubijeni su koliko se može naslutiti sjepan Lacković i još svega 6-7 ljudi. Kada je vijest o tome, budući da je to uistinu nešto posebno, neobično, dakle kralj ne može ubiti plemića bez, bez nekakvog sudovanja, osim ako se ne radi o nekom velikom činu vele izdaje, što opet ako dovedemo u priču o mogućnost braka sa, sa osmanskom princezom, moglo bi se i to tako interpretirati. Dakle, ubijeno je svega njih šestero sedmero i kada je vijest o tome izašla van same sabornice, pristaše Lackovića i dakle ovih ubijenih vojska je krenula prema križicima. Međutim, priča kaže da su nakon toga, dakle, Žigundove pristalice ta tijela pobacali van u smislu da pokažu da, da jednostavno nemaju se oni za što više boriti jer ti za koje se oni bore već su mrtvi. I nakon toga sabor je nastavljen. Shodno tome, dakle, nije, ne bi se trebalo uzimati e, dakle zdravo za gotovo interpretaciju starih historiografije da je tu sad pobijeno svo hrvatsko plemstvo, nego svega oni koje je dakle Žigmund smatrao nekom vrstom izravne prijetnje njegove vlasti. No bez obzira na to, činjenica ubojstva prilikom zasjedanja sabora je nešto što je prilično neprihvatljivo kao, kao takvo i kasni postupci Žigmundovi gdje pokušava e, reinstalirati svoju vlast dodjeljujući posebna prava naravno svojim privrženicima govori o tome da je jednostavno on morao iznaći neku novu bazu nekih novih ljudi koji će se moći uklopiti u schemu slavonskog to je hrvatskog plemstva i na taj način onda osigurati samu vlast. Slušali ste emisiju Povijest četvrtkom. Tekst čitao Ivan Kojundžić. Emisiju snimio Miroslav Šeb. Uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2019. godina.